Hola, em dic Laura i la meva companya es diu Mireia. Hola, sóc Mireia i la meva amiga Enoa. Us explicarà de què parlarem al programa. Hola, em dic Ainhoa i com ja sabeu avui us diré de què tractarà el programa i és de l'artista Frida Kahlo. Frida Kahlo va néixer el 6 de juliol de 1907 Frida estimava els seus avis i el seu avi li va prohibir pintar. Frida Kahlo va tenir una greu malaltia i va haver d'estar al llit molt de temps. Durant aquest temps, Frida va pintar moltíssim. Frida va morir a 1954 i tenia 47 anys. Espero que us hagi agradat el programa. A mi m'ha encantat. Ainhoa, a tu t'ha agradat? Sí, a mi m'ha agradat. Adeu!